ci gaba da karatun littafin adda'u wad dawa wanda suka bi sani da aljawabul kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi wallafar babban malami ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin mai tarin albarka na al-furqan a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar. a satin da ya gabata mun yi darasi na 14 da yardar Allah subhanahu wataala wanda yau za mu tashi darasi na 15 haga ne bisa kaddarawar Allah subhanahu wataala muna nan akan ababe guda biyu da malam ya ja hankalin mutum ne hankali akai na ya lura da su wanda da su ne ake samun jin dadin wannan rayuwar sannan kuma da su ne ake samun watan jin dadi na gobe alkiyama Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin bayinsa su'ada a wannan rayuwar ta duniya ya kuma sanya mu a bayinsa su'ada a gobe alkiyama eh, kar mu manta abu na farin da malam ya mana isharar akan sa wanda zai taimaka mana gun samun jin dadin rayuwa shine abin da ya shafi watan ka san ne ke jayo alkhairi da kuma abu abin da ke jayo sharri a rayuwa sannan kuma malam ya nuna cewa hakan ba za ta yi ba sai ta hanyar ababe guda guda uku abu na farin bibiyar littafin Allah subhanahu wataala da karatun sunnar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi Sallam, abu na biyu sannan kuma abin da ya shafi labarai abin da ke faruwa yau da gobe ko abin da ya faru a tarihi baya wannan na daga cikin abin da ke sanya dan annabi adam watan ya gano ababe na alkhairi da shari abu nabi kuma shine mutun ya nisanci ya nisanci abin da rayuwarsa take yaudararsa akan sa ma'ana ya guji yaudarar rayuwarsa tana nuna masa akan yin gafala game da bin Allah subhanahu wataala da kuma kwadaita masa saban Allah subhanahu wataala da sanya sama yayi dogaro na ƙarya cewa wai Allah mai yawan gabara ne ko yayi inna Allah ghafurun rahim mun karanto fadin malami yake cewa wa qala li akhar min ahli makkah nahnu ahduna idha fa'ala ma fa'ala اغتسل وطاف بالبيت اسبوعا وقد موحي عنه ذلك mal yake cewa wa qala li akhar wani mutun ne daban yace da ni min ahli makka wanda yake mazaunin kasar makka ne mazaunin garin garin makka yace nahnu ahli makka nahnu ahduna idha fa'ala ma fa'al yace mu ɗaya daga cikin mu idan ya aikata aika aikansa yayi abun da yake so ya aikata zuribin da ya ga dama abinda zuciyarsa take rada masa ightasala sai ya je yayi wanka wa tafa bil baiti usbu'an kuma sai ya je yayi tawafi eh, safata ta 25 sai ya je yayi tawafin dakin Ka'aba yayi tawafin dakin Ka'aba usbu'an ma'ana watan zagaye guda guda bakwai ba tsawon sati ba a'a zagaye guda bakwai zai zagaye dakin Ka'aba guda bakwai wa qad muhiya anhu dhalik ta wannan duk abun da ya aikata to an yaye masa wannan daga cikin karatun ne wasu daga cikin ɗan uwa suka doka suka karantar da wasu daga cikin masu kuɗi da masu mulki suke abinda suka ga dama sai kuma duk ƙarshen shekara ko kuma duk a hakkin haji za a je a yi umara a dawo a ramadana da tunanin wai duk aika aikan da aka aikata sanya bayin Allah cikin damuwa da kuntata musu wannan Allah subhanahu wataala ya yi musu malai ce wa qala li akhar wani ma ya fada ya ce da ni qad sahha 'ani an-nabi sallallahu alaihi wa sallam malai ce ya yake cewa tabbas ya inganta daga shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda yake hadisi ne na al-Imam al-Bukhari ya zo a cikin kitabut tauhid babin fadin Allah subhanahu wa ta'ala yuriduna ayyubaddilu kalam Allah a wannan a wannan daidai wannan hadisin malam ya kawo wannan gabar ya kasa hadisi na 700 da da da 50 700 da da wani abu wanda malin ya kawo malin cewa anin nabi sallallahu annahu qala aznaba abdun zamban wani bawa yayi wani zinibi wani bawa ya aikata wani sabo ya aikata wani laifi faqala sai yace ay rabb ya ubangiji inni asabtu zamban Allah ni nayi laifi Allah ni nayi zinibi faghfir Allah ka gafarta min fa ghafara lah sai Allah ya gafarta masa thumma makatha ma sha Allah sannan kuma ya zauna a lokacin tsawon lokacin da Allah ya ga dama thumma aznaba zamban akhar sai kuma angulta goma gida gidanta na tsamiya ya sake yin wani laifi wani zinubi na daban fa qala ce ay rabb ya ubangiji asabtu zamban ni na aikata wani laifi nayi zinubi faghfir li faghfir faghfir li ya Allah ka gafarta min wa faghfirhu li ya Allah ka gafarta min wannan laifin da na aikata fa ghafarahu lahu sai Allah ya gafarta masa abin da ya aikata na laifi thumma makatha ma sha Allahu an yamkuth sannan kuma ya zauna tsawon da Allah ya ga dama tsawon kwanaki thumma aznaba dhanban akhar kuma sai ya sake yin wani zinubi na daban faqala yace ai rabb yace ya ubangiji inni asabtu dhanban yace ni na aikata zunubi. ni na yi laifi faghfirhu li ya Allah ka gafarta min wannan laifi faqala Allah sai Allah yace azza wa jalla mai girma dokaka alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba bawana ya sanya da ubangijin da yake gafarta zunubai wa ya'khudhu bihi kuma yake kama mutum ta hanyar masa azaba da wannan laifin qad ghafartu li 'abdi Allah yace na gafarta wa bawana falyasna' ma sha'a ya aikata abin da yake dama wa sai wannan mutun yace wa malam. wa ana la ashukku anna li rabban niko bana shakkin ina da ubangiji yaghfiru dhanba da yake gafarta zunubai wa ya'khudhu bihi kuma yake kama mutun ta hanyar wannan laifin jama'a mun fahimta wannan hadisi sahihi ne al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi haka al-Imam Muslim ya fitar da wannan wannan hadisi a cikin kitabut tauba abinda hadisin yake karantarwa labari ne manzon Allah su yake bada labari cewa an samu daga cikin wasu bayu na Allah subhanahu wataala wani da ya aikata laifi sai kuma ya roki Allah gafara Allah ya yahi masa bayan wani lokaci sai ya sake aikata wani laifi kuma ya roki Allah subhanahu wataala gafaran Allah ya gafarta masa ya memeta wani laifi bayan wani lokaci so nawa kenan so uku to a wannan lokacin da ya roki Allah gafara sai Allah ya ce alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhunuba na ya sanya da ubangijin da yake gafarta zunubai wa ya'khuzu kuma Allah yake kamawa bihi ta hanyar yin mutum azaba da wannan laifin sai Allah ce qad ghafartu li 'abdi Allah ce ku shaida na gafarta wa bawana falyasna ma yasha ya aikata abin da ya ga dama sai dai a ƙarshen wannan hadisin ibnu battal alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin sharhin sa na ayakin littafin al-imam al-bukhari ya koro bayanin cewa wannan abun khususiya ce daga wasu daga cikin bayan Allah subhanahu wataala ba kowa ba yake samun wannan damar ta Allah ya ce masa falyasma falyasna ma ma sha ya aikata abin da ya ga dama a'a mutane ne masu falala masu kima a wajen Allah subhanahu wataala masu imani nagartattun bayu a cikin bayun Allah subhanahu wataala wanda suke koma ma Allah subhanahu wataala ina fatar mun fahimta to sune Allah subhanahu wataala yake ma irin wannan damar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin Usman dan Afan lokacin da ya saye wannan bi'ir ruma annabin Allah yake cewa ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm duk abinda Usman dan Afan zai daga yau ba abinda zai taba imani sa zai shiga aljanna kaga ba kowa bane ke samun irin wannan wannan garantin kada wannan ya rude ka kaje ka ta sabon Allah subhanahu wataala ka manta da cewa Allah subhanahu wataala yana yana kama mutane ta hanyar ta hanyar yin laifi shi yasa malam suke cewa eh mutanen banza su da suke dogewa akan yin saban Allah subhanahu wataala suna masu ladewa game da cewa gafarar Allah subhanahu wataala tana da dimbin yawa amma kuma sun manta fadar Allah subhanahu wataala cewa inna rahmatallahi qaribun minal minal rahmar Allah tana kusa da wa masu kyautata ba ba kowa bane ke samun wannan rahama ta Allah subhanahu wataala sai wanda yake mi al-muhsin ai shine Allah subhanahu wataala ya bada labarin su a Ali Imran da Allah yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun bai suwan take cewa wa idza fa'alu fahishatan daga cikin siffar bayin Allah nagartatu masu imani bayin Allah mutanen kirki sune idza fa'alu fahishatan idan suka aikata wani aika aika wani mummunan al'amari Alati ta awzalamu anfusahum kuma suka aikata suka zalunci kansu ta hanyar bin abin da yake kusata Allah subhanahu wataala kaunin dan annabi Adam ajizi ba zai ba mutun yayin rayuwa ba sabon Allah subhanahu wataala amma sun yi ne ba daidai ba ganganci ba abun yazo ne bisa bisa kuskure sai Allah yake cewa zakarullah sai su tuna Allah subhanahu wataala su hararo girman Allah subhanahu wataala da wannan ne ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullahi ta'ala ke cewa idan kaga mutun ya auri sabon Allah ya dage akan sabon Allah ko gungurmin jahili ne bai san Allah subhanahu wataala ba ma'ana bai san girman Allah bai san waye Allah ba da mutun ya san Allah ya san irin abun da ke wajen Allah na akuba da azaba to da zai bi Allah subhanahu wataala ne dan guje ma wannan abun na azabar Allah subhanahu wataala ina fatan mun fahimta Allah ce zakarullah sai su tuna Allah subhanahu wataala ga iya da Allah ya ce idan kai kaza zai maka kaza eh, fastaghfiru li dhunubihim daga nan kuma Allah ce fastanfaru lidhunubihim sai su nemi gafarar Allah ya gafarta musu abinda suka aikata na zunubai eh, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah sai Allah ya tambaya wai shin duk duniya wane ne ke gafarta zunubai ya yafe maka wanda ba Allah subhanahu wataala ba ai kamar ma'anar kamar kace ba wanda yake gafarta zunubai sai Allah subhanahu wataala kuma su su roki wa gafara Allah suka ruka gafara ko sai Allah ya ce amma walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun basu dage basu doge ba su nace akan abin da suke aikatawa na saban Allah subhanahu wataala alhali suna suna sanada abinda suke aikatawa cewa laifi ne shi yasa ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam cewa wailul lil asma'il qaumi wailul lil musirrin lil musirrin wa hum ya'lamun annabin Allah yake cewa azaba ta tabbata da mutanen da ba sa ji wa'inda ake malikar nasiha abun nan wa'inda kan giraru a cikin mutane fandararru wanda za a nuna musu ga hanya eh, suna yin haka a ce musu ga gaba suna lalabar kudu ko arewa ko kun fahimta wanda duk yana zaka kwatanta masa Allah subhanahu wataala baya ganewa kuma zan ce wailul lil asma'i lil asma'il qaum azaba ta tabbata da wa'annan mutanen wa'inda su cikin mutane ba sa fahimta duk da ka musu hanya ba su ganewa sai ce wailul lil musirrina kore ya tabbata na azaba da masu dagewa akan laifi mutun ya san abin da yake yi zinibi ne sabon Allah ne amma wai saboda yana malami akwai akwai yana da wuridi mai adda kusa wuridi mai adda Allah rabi ka sa wuridi adda shine wanda yake sassake kusa akwai wurdawa wanda yake sassake laifin da kake aikatawa akwai wuridin da in aka baka to shi yana sassake laifin da kake kake aikatawa shi ya sanya suke dan taba laifi saboda suna da za a kwana dare ana ana wurdin wanda shi wannan wurdin ma in in kana yin shi kuma baka laifi to zai iya taba laifi zai iya taba ladarka a kauli nasu su wa'ancan mutanen ko kun bayyana karatu to kaga wannan musiba ce wannan musiba ce a ta kawo mutane hajisan raja'i ba targhib ba kawo raja'i ta nuna mutane ai Allah subhanahu wataala rahama, ne yawa ce ko kai ga karo wata shayar da ta shayar da kare ta shiga aljanna to ba karo wata shayar da wannan ana so a nuna maka to balantana kai da kake sallah guda biyar dan kai kaza ai ba wani abu ne zaka je kai istighfari ko kuma karatu to duka wannan karatu ne na makarantar shedan wato kusan shi shi da yana makaranta kuma ina jin makarantar shirin tafi kowace makaranta ta al'umma wanda da maza da mata sun yi akwai wanda sun yi professora a makarantar su sun wuce doctora a cikin karatu su akwai wanda su idan suna a wurin to shi dan baya bukatar yazo su kada sun wadatar a cikin al'ummar wallahi alazim akwai mutanen da in yana mutunan da in yana guri na rance maka da Allah shi dan ma baya son zawwa saboda ya san da cewa ya kai uba eh shi ma uban ne ko kun fahimta to ire-iren wayannan mutanen ɗan makarantar shaytan ne wanda kawai za ta nuna maka ai gafarar Allah rahmar Allah tana da yawa al-insanu tahta al-mashi'a a tunna maka irin wayannan ababen sai ya sanya mutun ya bar ya manta da abinda Allah ya aje na azaba sai kuma shiga cikin duniya yana sabon Allah subhanahu wataala da wannan da Allah ya zargi wasu daga cikin mutane ce fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul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 inda ake wani ake ɗan cashewa to zaka gansa nan suna suna dan tsumu tsumu har ma suna ganin kamar yin sabon ma in baka yin sa to Allah yana iya halakar da kai ya kawo masu yin sabon dogoro da hadisin da al-Imam Ibn Kathir ya kawo asar na cikin littafin cewa ubangiji yana fada ba dan da kuke yin sabo ba kuna neman Allah gafara to da Allah ya shafe ku sai ya kawo masu yin sabo kaga wannan annan mutane ashe suka sabo eh kuwa dan taba laifi kadan more duka wannan karatu ne wanda shedan yake karantar da mutane sai Allah yake cewa alam yukhadha alaihim mithal kitab ashe Allah bai dauki alkawli ba a akan su akan cewa Allah Allah ya qulu ala Allah illa alhaq kasu fadi komi akan Allah sai abin da yake gaskiya Allah ce wadarasu ma fihi iya dai karatu in suna bayani Allah ya ba su fasaha da zalaka in yana bayani yana wa'azi to kai tsammanin daga nan kawai sai aljanna amma ana ajiye rigar wa'azin ya fito daga wa'azin kuma to ɗan iska ma sun shafa masalahiya Kofin fa bace karatu wannan musiba ce Allah ya kare mu sai Allah ce wadarul akhirah khairul ladina yattaqun gida na lafira a mutun ya dage wajen tunanin ina ne masa aljanna ko wuta mutun ya dage ya samu aljannar Allah ce shine mafi ni mafi mafi girma afala ta'qilu Allah ce ba ku hankalta kai da Allah ya baiwa alqur'ani ai kai ne ya kamata ka fi kowa watan ta ka tsantsar akan wannan rayuwar ta ta duniya amma sai ka dawo kana al'akalu biddini al'akalu bishafa'ati da teco ci cikin addini ka zo nan ku ce za ku yi kaza da sunan addini kuma ba a yi ka je can za a yi kaza da sunan addini ba a yi a baka kudin al'umma ka canye kuma a ganka cikin kunan din mutane kuma a matsayin jagoran al'umma kaga wannan musiba ce Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala ya sa mu yi lafiya a wannan rayuwar shine malam sai yake cewa wannan mutumin da ya faɗi wannan hadisin sai ke cewa ana la ashukku annani rabban yaghfiru dhanba ni ba na kwankwanto ko daya cewa ba ina da ubangijin da yake gafarta zunubi ko nayi laifi in na roki Allah gafara ko zai gafarta min kamar makarantu hadisin cewa wanda yayi laifi yace subhanallahi wa bihamdihi so dari ko to za a yafe masa ko da ya kai watan kumfan teku duk laifin da zai aikata ko da ya kai kumfan teku to za a yafe masa wannan wannan laifin da kuma wanda zai zo ya tsawafi a dakin Ka'aba sai yana ganin duk abun da ya aikata kuma sai a zo a suka tsiyar a ji ayi aikin hajji da umra kuma ana dawowa sai a zauna ba a wuce ibada ni na ga wannan nan garin wadan ya je aikin hajji ya dawo sallan ma bata shahishe ba saboda ko an bashi lada shekara 40 ce ko nawa ne nace wani abu kamar haka wallahi wasa yake da sallah wai dalili a shi la na shekara 40 ya samu <laughs> eh to ta yi masa wahayi ne an karban masa <laughs> kaga wannan kuskure ne Yesus sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa garanti a duniya ko Allah fa sai ya ce radiyallahu anhum wa radu an laqad taba Allah inji Allah da kaji an ce taba Allah a Qur'ani sahabbai ne aiki amma fa su da kansu suna taka tsantsar duniyar nan a hankali suka binta ba wanda yace shi kawai yazo ya tunda da da shi aka je yaki hudu duk wanda ya yaki hudu an yahe masa amma wannan bai sanya suka zo suka zauna ba suka daina ibada wai idan dai sun je yaki hudu kawai su kwancin su sai dan kai ka je kai aikin haji wata kila baka da tabbacin in aka bincika ma bisa ilimi kai kirta da manzon in aka ce mutun ya rantsi tsakaninsa da Allah yadda yayi aikin haji haka manzon Allah ba zai rantsi ba bai tabbaci saboda bai karatu ba musamman ma irin makka zamu da yake makka salibi ce kawai yanzu baka kowa ya san kaje ne shikenan kawai ba wani karatu ba ake tsayawa ai mutum bai mai da hankali akan ibada ya je ibada ne zai karatu in an je wuri kaza ne ake karantawa wallahi alazim muna fira da wani eja yake bani labari a wata shekara malam Jabir yace sun tattara alhazai za a bar Niger za a tafi za a tafi Saudiya sai ake zantanto idan aka zo eh, idan aka zo miqati akwai miqati tunda ɗan Niger suna daukar miqati ne a Ulaifa a biyaru Ali a yanzu miqati ɗan Madina idan aka je za a je ayi wanka eh, ayi wanka irin na janaba sannan kuma sai a zo a sanya wannan horin kallan aina aina fila yake da ina kwatanta musu yace wani lacci sai yake cewa malam yace su sun gode ma lokacin lokacin ba corona takin corona ai wani rashin lafiya ebola lokacin ebola yace su sun gode ma Allah ko da koda da janaba ta zaka duniya su sun bar aihuwa <laughs> ko da janaba yi tsammani a kasa an a BBC Deutsche Welle murya ko da yaushe ana hira Ebola Ebola yace su sun gode ma Allah ko da janaba ta zo duniya su sun bar aiwa shi lokaci yake janaba wani shin lafiya ce kamar Ebola <laughs> ko ba ai mana yace hanya bar aihuwa dan sa ma ya tsobala da shi ya bayo du an tafi amma wankan janaba sai a hankali ba sani ba wallahi alazim mun taba tafiya wani gari wajen wa'azi take zama tambaya wai an ce idan mutun yayin kwanciyar aure da mata kai ko sai yayi wanka shi wankan janaba ba sai izini ake yin shi ba wankan janaba sai an yi zina ake yin shi to aiki aiki ya hudu kyau malaman kasan malam jabir akwai aiki a yin tambaya ce wai ta zina ba sai an yi ita shi wankan janaba ba sai an yi zina ake yi ba irin wannan a wannan mujtama kuma su ne ake tattara a kawai an ta yi aikin haji an ta an Allah ya samu wani lafiya Allah ya samu wani lafiya da irin wannan baka da tabbacin abinda da kai na ibada Allah ya karba ko bai karba ba ba wanda zai daga mai ce yaranta da Allah sai da yake Allah ya karba ba da tabbaci abane shay'un ghaibi abin da ake da bukata dai sharin karbata guda biyu ne abu na farin ka sanya kai dan Allah subhanahu wataala an tukhlisa ibadatuka lillahi wahda abu nabi ka wato an yuwafiqa sunna dole wannan abin da zaka in kana son Allah ya karba to ya dace da karantarwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam malike cewa wa hadha ad nasi. min an-nas wannan bangare na mutanen fa qad ta'allaqa bin nusus nusus ar-raja ya harata ya maqalu da nassosin da suke karantar da watan kwadayi daga rahmar Allah subhanahu wataala wattakala alaiha kuma ya dogara shi ya rike wannan abun kam wata'allaqa biha kuma ya ratayi da wa'annan nassosin bikilta yadayhi da hannayensa guda biyu wa idha utiba 'ala al idan aka zarge shi akan kurakure da yake aikatawa a ce wani kana yin kaza ba kyau kaza bai da kyau wantihani wan imak fiha da kuma nutsuwa nutsuwarsa nutsawa kusan nutso ko to a cikin wannan laifin sarada laka ma yahfazuhu min si'ati rahmatillahi wa maghfiratihi wa nususir raja malaci a wannan lokacin sarada laka sai ya koro maka ma yahfazuhu abinda ya haddace ya kiyaye min si'ati rahmatillah na daga yalwar rahmar Allah subhanahu wataala wa maghfiratihi da kuma gafarar Allah wa nususir raja da kuma nassin da yake karantar da kai rahmar Allah subhanahu wataala duk abin da ya shafi rahama sai ta jayo maka wa rahmati wasi'at kulli shay'in ta ja maka irin wa'annan ayoyin cewa ai ba komai bane ita rayuwa da mun dole sai ana dan yi ana dan ana dan cashewa sai malace walil juhal min hadha ad-darbi a wannan bigirin a wannan bangaren minan nas daga cikin mutane fi hadha babi a wannan babin suna da gharaib wa ajaib suna da abun mamaki gharibu baqin ababe wa ajaib da kuma abun mamaki ta kauli ba'dihim malace kamar zancen wasu daga cikin su وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على على كريم وكثر ما استطعت من الخطايا كإياينك ga cikin zinibai. iya gurgudun yadda kake iya yi na zinibi to ka aikata idza kana alqudum ala karim inde har haduwa da za a yi da mutum da mai karanci ne cewa da Allah subhanahu wataala in har da Allah za a hadu a gobe alkiyama to kakka damu duk abin da za ka yi na laifi ka aikata ubangiji mai karanci ne ko kun bai karatu aga wannan yana zuga mutane akan cewa kowa ya zama to dan dan duniya aga ne wa kaffir mastata'ta min al-khataaya sai idza kana al-qudum ala karimin ka aikata iya sirran ka na zinibi na kurakurai duk abin da kake yi dan dan sabo ka aikata idza kana al-qudum ala karimin in har haduwa in an mutu wajen Allah ake zuwa ko to kaka ji shakka komi Allah subhanahu wataala ne gafara ne to kaga wannan wannan yana sa mutane su su lalace ai kuma da duniya ba bata zauna lafiya ba dan wani da karfin tsiya ne zai ganka ya murkushe maka abun ka yace to za mu je ta wajen karimu kuma za a yake masa haka ne ko ba bari wani da karfin tsiya ne zai riba ka da matarka haka ne ko ba ka bari wasu da ai da sata ta halitta kenan a irin wannan lokacin ko da sanar da su su ababe na sabon Allah sun halitta tunda dai shi Allah karimun ne amma wannan karatu ne wanda eh, wannan masu ilimi ne ke irin wannan zace dan jahili bai iya hararo wannan ma'anar wanda bai karatu ba zai iya hararo wannan ma'anar ba sai wanda ya karatu shi ya sanya kake mamaki shi shidan watan ta ko ina tunda yayi alkawali wa Allah subhanahu wataala cewa zan ɓatar da bayanka wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله yace wala wala udillannahum yace wallahi na rantse da girman ka Allah sai na batar da su rantsuwa yayi gaban Allah ya kawo wawul qasim kuma ya kawo lamu tauki ya jibga kuma ga nunu nunu nunu nunu nunu karshe tafid at-tawkid inji malaman balaga duka wa'annan yayi amfani da tawkidat yace wallahi sai na batar da su wala yannan kuma sai na cika musu zuciyarsu da gurace gurace Mutum ya ta guri ko oh, ya kamata in yi kaza yi kaza ya kamata in yi kaza kamata ya ace ina da kaza ina da kaza sai mutum ya kare rayuwarsa a gurace baki da sai ya zo ya mutu bai kare shi abin da yake guri bai samu kuma abin da ya kamata yayi bai yi ba shi bai samu na kuma bai samu can ba la ilaha ula'i wala ilaha ula'i yace wala umanniyannahum sai na sanya musu gurace gurace wala amurannahum kunna adana al'anam yace sai na umarce su dinga tsaga kunnan dabbobi dan canfi yace wala amurannahum kuma zan dinga umarnin su falayughayyirunna khalqallah su cinza su dinga canza halittar Allah subhanahu wataala yanzu duniya yanzu ta kai inda namiji zai koma zai iya zuwa a canza masa siffar halitta sai ya koma mace namiji harkar sex zai iya komawa zai iya zuwa a likitancin zamani za a iya juya wa namiji ya koma mace mace ta koma namiji ko kun bayyana kaga duka wannan tagayirin miye khalqul khalqullahi ne ko mata da yawa sun shiga sun shiga shahe shahe sai ga mace ga tanan sai kira sai ta wuce kala ce ita ta wuce tu kala ta kai tiri kala ya gole ita ta wallahi lazim kaga ta nan yayi ja can yayi dan baki nan kuma ya dan tsawa tsawa ita ga ta zai ga sakalata da ba dai wasu ta babu kyawun kallo ko ila ila tilas ta dole sai ta yi fari ila tilas dole sai ta sai ta yi fari wannan duka yana cikin taghyirin khalqi halittar ubangi subhanahu wa ta'ala, ko kuma sai alkul ce kuma wallahi zan zo musu ani daman su da hagun su kullu ariwas tako kullu jihatil asliya tako ne bangare shi yana zo musu amma banda hanya ta biyu banda hanya guda biyu shi yana yazo maka ta gaba ta baya kudu da arewa amma ta sama da kasa wannan baya bai zuwa malumai suka ce abin da yasa Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin azaba tana zaguwa ne wadan annabi Adam ta sama ko ta kasa to saboda shedan ya ya san Allah subhanahu wataala gudun kad azabar Allah ya zo batar da mutum ta hanyar ƙasa sai a dace cewa wannan lokacin da yazo azabar Allah ta zo sai ta hada da shi shi yasa ba zai zo wannan lokacin ba amma kai shi yana da hanyoyi tabatar saboda mutane zai kawata wa mutane duniya amma sai Allah ya istisnai yace bayuna laysa laka alaihim Ba haka da wani iko akan su akwai wanda Allah ya ba su kariya wa shedanu daga ciki akwai irin suwa Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda wanda shi shi dan ya ga sama barin hanya yake yi annabin Allah ya ce dan Khattab Umar kenan ko da shi da shi dan ba sa hanya guda idan shirin yazo ya ga ya biyo hanya sai ya tsinkaye Umar dan Khattab sai ce innan gabayun Allah na gari nan ba hanyar mu bace canza hanya yake yi kuma ai sun yi kokuwa mun karanto a a cikin tafsirin da muka yi na ayatul kursi ko farko farko mun karanto cewa Eh, Abdullahi dan Abbas ya ba da labarin cikin sahabbai akwai wanda suka yi eh, suka yi kokowa da aljani ya san aljani suka yi kokowa da shi har so uku yana ciro sa yana ajewa aka tambaye dan Khatta dan Abbas wai cikin sahabbai wane ne wanda yace wa kake tsammani ban da Umar dan Khattab wa yake da wannan jara'ar in ba Umar dan Khattab ba ko kun bai ci karatu to akwai wanda Allah ya ba su wannan garantin amma ni da kai ba mu da wannan tabbacin ko shi yasa wani lokaci sai a same ka ga kana kana dan ustazu kuma an zauna da kallon wasu musalsilat eh, duk eh, musamman masu su malam su sani a jami'a lokacin da muka zo kawai malam Abdul eh, malam Jabir sai kai iske ustazi ka hafizi hafizu ya haddace qur'ani cikin da waje qira'atu duka an san su amma kuma lokacin da an ce ana wani sayari bai bai rafekin su wani marici su wani sayrul hubb su din mun ba ta lokaci ga Allahu amma sai Allah ya yi Allah shi duk amma da lokaci dan taba eh wata akida ce a jami'a in dai ka dan zauna ko in ba Allah ya tsare ka ba kai eh, da wuya ka fito jami'a haka da sai ka dan akwai wanda shi da taba kallon fidafin nan Hausa sai a jami'a eh saboda akwai wanda su kuma ustare ne fa <laughs> ga wanda duka da ce tawa ta shedan ko akwai wanda na san sha'aran ba ne Qur'ani wallahi ya haddace in aka je musabaka ko in bai zo na dai ba zai zo na bi? kai har Umara ya je ta hanyar musabaka Umara ya ji amma duk jaraba ka da kalle inda baka kai ka da shi kalle inda ba <laughs> Qur'ani ko ta ina ka tabo ko yana barci ka tabo sai ga masa aya zai kai maka zai ga maka sura kaza ce aya kaza a shahi kaza dama ko hagu kuma daidai sama ko ƙasa zai ga maka shi amma dai indiya <laughs> kaga wannan jaraba wannan wa'azi ne nawa nashi dan Allah ya kare mu Allah ya kare mu malike cewa wa qaulul akhir da kuma fadin wasu daga ciki at-tanazzuhu min adh-dhunubi jahlan bi sa'ati afu Allah mutun ya tsira ta ya tsaftace kansa akan yin zinubi mutun ya ya tu da yin zinubi to kamar mutun ya wawanci fadin afuwar Allah subhanahu wataala wannan fada wasu daga ciki ne wanda shirin yayi galaba akan su suke fadar irin wannan maganar cewa eh idan mutun yana yana yana son ya raba kansa wai shi dole sai ya zauna ya yi sabo to kamar biyar gano ba girman afuwar Allah subhanahu wataala shi yasa yake hana ma kansa wasu ababe da Allah ya haranta <laughs> ko kuma bai wannan akwai wanda umara zai je zai je aikin haji ko umara kuma qari'i ne malami amma an kaji yayi wani magana to sai dai kai kai istighfari sai dai kai yi, sai dai kai istighfari ana samun irin wa'annan jarabawa na taba samun taba zama da wani a jami'ar islamiyya eh, wani abokin yana jami'a abokin zo an zo hutu ana fira zai je umara shi ma ta hanyar musabaka ya samu tahiya umara shina bada labari yace jirgin su zai biya Ethiopia kuma sai Ethiopia akwai mata yace wallahi za su je sai ya fi da idan san masalak Eh, in ya zo ba kuma roki Allah ya gafarta masa to kaga duka wannan <laughs> Allah shi yake wula ana samu irin waɗannan ababen kware da gaske in ba mutum Allah ya taimake sa ba sai ya riki irin waɗannan ababen kuma sai ya tashin sa sai mutuwa ta zo ta rike sa kuma bai gyara komai ba Allah ya samu wani lafiya mali yace wa qaulul akhir da kuma fadin wasu da suke cewa tarku dhunubi jur'atun ala maghfiratillahi wastisgharu wastisgharu laha barin zinubi mutun ya zauna bai yin zinubi a ce baka lahi baka zinubi ko dai to kamar jur'a ce nuna isa ce akan gafarar Allah subhanahu wataala da kuma kare na gafarar Allah sai kai yanzu baka shan taba baka shan giya babu ƴan mata baka kaza baka kaza duka duka ba ka yi kai duka ba ka yi to kaga irin su suna dibin kamar a karina fatan gafarar Allah subhanahu wa ta'ala ba ka da bukatar kai kai Allah ya gafarta maka ne alhali irin wannan zaman ma a zo a zauna kakin a tashi ka san abin da ka aikata na'am a zo kawai a zo a zauna fara ba kai komi ba musamman irin wannan zamanin da muke cikin jarabawa da kasiyatun ariyat ma'ilatun mumlat sukayyaba ba ka bane in ba Allah ya ce make ka ba kakin ka tashin kana talawu ta zubi wata kana ganin ta kage ya huta wallahi kuma ka zo na ka kora musu idanu ga dogaye ga batsake ga farare ga gajiru duk suna biyo kuma kana kallo a dole sai da yi sai tanan kade aka tsaya tanan kade aka tsaya ma ji dali ne kai kawai abarkar ka ji da wayar sallar ka kawai sallar ka kawai abarkar hisabin ka wallahi ji dali ne wayar hannu kai abarka da ita ita kadai abin da kake dokawa na laifi ita kadai in aka barka da shi wallahi ba karamin al'amari bane to walantana an yi da wancan an shiga mutuncin wancan an yi da wancan ai kaza an yi kaza sai da Allah shi yahi muna muna fatan Allah shi yahi muna wasu na cewa kamar mutun ya daina barin zin ya bar zinabi ya laifi watan kamar yare na gafarar Allah subhanahu wataala ne kuma ya dake ta karamin abu malace wa qala abu muhammad abu muhammad yana fada ibn hazm ra'aytu ba'da ha'ula'i yaqulu fi du'a'ihi yace naga sashen wasu daga cikin mutane irin masu wa'annan fa'idar da fa'intar suna fada a cikin addu'ar suna cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-isma ya Allah ni ina neman tsarin ka kare kada in zaman to ballehi <laughs> ibn hazm yake cewa yace ya ga wasu daga cikin masu irin wancan fa'intar suna cewa ya Allah ina neman tsarin kakkani kar in zamanto bana yin bana yin laifi saboda su agun so an basu an basu mai adda da mai gatari da wacece akwai wuridi mai gatari akwai mai adda akwai akwai akwai mai rato wanda yake share duk abin da ka aikata wanda kawai kawai kaje kai laifi kai ne buƙatar ka kwandare kana wannan wurin shikenan kawai kwantar a zero shikenan wuce wannan wuri kaga irin wa'annan idan ana <laughs> ana karantawa al'umma wa'annan abun to sai mutane su ruɗa wannan duniyar sai a ji a ta'addanci a sabon Allah subhanahu wataala kuma ba shi bane buƙatar ko Allah ya datar da mu malai cewa min haula'il maghruri na daga cikin abun da wa'ancan rudaddu suke fada dan sun rude ne من من يتعلق بمساله الجبر وان العبد لا فعل له البته ولا اختيار وانما هو مجبور على فعل المعاصي malaci na daga cikin abinda waɗancan ruwa da suke fada cewa man yata'allaq bi mas'alati aljabar wanda suka ratayu suka faddaru game da mas'ala ta cewa kusa akwai aljabariya da alqadariya cikin cikin mazahib aqida ta su wanda kawai shi mutum duk abinda mutum zashi dama haka Allah ya rubuta jaba kawai shi sabon Allah ma da karu ke yi Allah ne ya rubuto maka kai baka da ta cewa akai in ka sha giya dama Allah ne ya zaba maka ka sha wannan giyar shikenan kawai in kai zina kawai Allah ne ya zaba maka hakan shine daidai da kai sune jabariya wa hum maskaratu suka ce eh, wa annal abda la fi'la lahu bawa ba abun da yake yi duk wani abu da kake yi ba kai bane daman Allah ya rubuta wannan shine cancantarka sannan kuma suka ce idan aka je kiyama al insanu tahta al mashi'a ko al abdu tahta al mashi'a in an zo kiyama suka ce baka baka shiga wuta kawai kana karkashin ganin damar Allah yadda Allah ya so da haka zai dake sai dai ahlus sunna su yi musu wankin wankin babban barko idan kana son ka fahimci wannan karanta aqidatu tahawiyya da aqidatu tawasiyya zaka fahimci zaka fahimci wannan zancen kuma karanta irin su al-milal wan nihal na Abdul Karim Shahrastani duka su dan tattaro wa'annan ababen eh, wanda madda ce mustaqilla al-firq wal madahib kasan irin wa'annan shubuhat duk wata shubuha da za a kawo da kai yi kawalwale ta ahli suna su yi musu raddi wanda wani lokaci idan muka zo cikin karatun aqida zamu ka irin wa'annan ababen wanda shi yasa mafi muhimmancin karatu duk a duniya ba abin da ya kai a maida mu aqida karatu zaman to ana karatu aqida daga lokacin da aka aje karatu aqida da ce to malam jabu duk abin da ake karantawa kusan nafila ne akan aqida shi aqida shine farilla aqida ita ce kamata a ce kowa yana karatu da yaro da babba maza da mata duk abin da gana kai koyin su wallahi rishin ba a karatun aqida ne mata da suka kara musu aure a gida idan musun wayi Allah bane in ta san waye ai gidan annabi suka san Allah sun bari an kara ko kuma aka zaman lafiya sahabbai suka san Allah ai ai kasuwanci a normal amma rishin sanin Allah ba karin musiba bane kuma duk abin da zaka yi in har baka san Allah ba to kamar kana gini ne a iska mun bai karatun sai sa wallahi kowa ya miƙe wajen karatun aqida ko ba komi ka samu jami'in mutum fil aqida ko shi kadai kan rike ko shi kaɗai ka rike ka haddace ka shanye kuma ka aikata abin da kike to ka wanye amma ka zauna baka karatun aqida ko an samu matsala shi yasa ina ba wa kaina shawara da ku ɗan uwa mu fantsama wajen karatun aqida da wannan zaka gano irin gugurmayar da magabata suka yi a baya kuma wannan ko an ce ka zage su wallahi ba za ka iya ba yanzu eh, masu zagin ibnu taymiya jama'a masu zagi ibn taymiya da a ce Allah ya ba su fasaha sun tsaya sun san waye ibn taymiya sun dibi irin abun da aka yi a baya na maya da da aqidun baya wallahi alazim an share muna hanya ne kawai mun zo su aqidu ke da kai yanzu duka aqida nawa take da kai a kasar nan shi'a ce tijaniya qadiriya wasu ma bai ba tsakanin qadiriya tijaniya sai sai aqida ɗan tabligh kuma ta aqida ce da malamai sun akwai akwai ɗan ahmadiyya kusan su malam jabir ɗan ahmadiyya masu cewa annabi shi ahmad da gulam shi ne annabi ɗan ahmadiyya suna nan lokacin sunan su so su shigo cikin tawa amma kusan hadare take ta hadare ko a sun wurare da Allah ya taimake ta akwai wasu ababen da ko an so ayi ai shi a tafi shekara goma tana so ta shigo tawa tafi shekara goma tana ta tunanin ya za a yi ta shigo tawa amma cikin yardar Allah Allah ya tayi ababen tafi shekara goma suna son an ta meeting an ta an ta jawo mutane an ta saye mutane sai mutum ya gane cewa kai rashin kunya ne da rashin da rashin sanin abu madogara ita ma a lokacin ɗan ahmadiyya abinda suka fara yi shine sun fara shiga ƙauyuka suna yi wa malamai nasi suna yi wa malamai suna jin hankalin malamai sai suka dauki wani gida nan tawa a sabon gari nan tawa a sabon gari sai suka dauki wani gida wanda sun zo ne daga sauransu daga yan Palestine ne wasu yan India sai da wasu yan Palestine da wasu mutanen yin suka zo kama gida villa yanzu duk sati ne ko wata shi na manta sai suna gayyato malaman ƙauye sai su sa a buge musu kaji da zabi <laughs> wallahi lazim suka kokko littafin suka rarraba musu masu dauke da kunshi da aqidar su akai musu daura sai akan wayannan ababen kuma in aka kare in za tafiya sai a dauki ta jika 25 jika 30 sai a dinka maka ci kuma ba a wata bi an dawo an irin wannan abun tar muna zo ne mai martaba sarkin tawo Allah ya kara masa lafiya da imani da ikhlasi ya kira ban manta ya kira malamai yace shi akwai an ka masu takardu su ɗan ahmadiyya sun nemi a ba su gudu za su yi masallaci da makaranta da markaz a atawa yace shi bai san su ba ku kun san su ku malamai sai wannan yan ta'addari ku ku fahimta to irin wannan suna da yawa sun marabi sun yi gije ba sun yi gije sun kankashi kansu tsarnawa sun yi gije sun karkashi kansu kwanni ma haka amma dai kan tawa ko akwai su ba su da yawa haka shi akwai akwai su tawa ba sa da yawa duk da akwai shi an ba sa guni zaka yi kirge su da tafin hannu suna nan kuma suna ta da'awa yanzu ka ne da aka kawata jami'atul mustafa an yamai dalibai kuma malam jabir sakin ga sakin kisu abun kallo ne kudi suke zuba na hita hankali ya za a yi a jawo mutane akan aqida shi'a dan mutane ne wanda akwai rishin kunya da taqiyya tare da su dan shi'a in ba in ba kana da abin nan ba ba za ka gano dan shi'a bane mun taba zama da wannan shi'a kusan shekara uku muna karatu da shi kuma sannan shi'a bane sai da aka zo ana karatu fiqhu muna kan da fiqhul muqaran aka zo mas'alar wanke kafafu ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjilakum aw taqra'a wa arjuli bi kasril lam suka ce ai su shafawa ne ake ana mugan cewa dai shi'a ne shekara uku muna karatu da shi wata ba gano taqiya ke da su saboda muka a duku ne duku ya ashe kuma ba haka bane kuma anan shi ta zaban kasa ya za ai kuma da an samu jahilan da basu yi dogon karatu ba aka kawata musu za mu kaza mu kaza za a kaza za ai kaza yanzu ba cikin jihar Tawa kwanan baya wajen guza. har moli na in shi'a ake yi dan jihar an kasa zamu gindin amma dai kauyen tawo an same su nan cikin mu zamalan rabe shi'a ta ta yi kwanta da ta aihu a can yasa malam Jabir aiki na gare ku kware da gaske da wannan ba nan kadai ba ya kamata a ce aki tauhidi ya kamata a ce gari gari a zo a sani littafin tauhidi Allah da Fattah an zo hutu daga jami'a a bar zamana shan shayi a dinga shiga kauye ana sa littafin tauhidi Muhammad bin Abdul Wahab ana karantar da mutane da wannan za a samu cin nasara da iko Allah subhanahu wataala wallahi sai an kowa aqida sai an koma makaratun aqida Allah ya samu wani lafiya malai yake cewa eh, suka ce wa annal abda la fi'la lahu albatta kawai kai tsaye dan annabi adam baya da aiki wala ikhtiyar kuma bai da zabi wa inna ma huwa majburun ala fi'l ma'asi shi an an tilasta sai ne akan sabon Allah wai yanzu duk karo ne ke mes take eh, ko duk karo ne ke mes kamar ba su bane a'a tilasta wasu ne aka to waye ke tilastawa shi Allah ai Allah kuma baya umarni akan ni sabon Allah subhanahu ta ta'ala a zahirin Qur'ani kaga wannan aqidar tana buƙatar a ai mata saitin hamma da gyaran kafirci ko Allah subhanahu wa ta'ala da ta da ku sauran lokacin malam Jabir malace wa min haula'i man yaghtaru bi mas'alati al-irja na daga cikin kuma wasu daga cikin su man man yaghtaru wanda yake ruduwa bi mas'alati al-irja da kuma mas'ala ta raja'i cewa yawan fatan rahmar Allah su dai kawai fatan rahmar Allah rahmar Allah rahmar Allah sai a manta da azaba wa anna al-iman huwa mujarrad tasdiq kawai imani gaskatawa ne kawai shi imani gaskatawa ne wa anna al-a'mal laysa min al-iman suka ce ayyuka ba sa daga cikin imani dan kai sallah ba shi kike mutuwa da imani ba dan kana azumi ba shi kike da imani a wajen su dan kai zakka ba shi kike da imani ba wa imanu afsaqun nasi ka imani jibril wa mika'il atsabibi a cikin mutane shedani a cikin mutane imani sa kamar imanin malaika jibril ne da mika'il to kaga wannan mas'alar muka zo sati ne zawa dole mu dauko littafin tauhidi a kare mata sharhi dogo ko Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu ko kwana anan sauda wa minhu wa minhu sada yawa abinda muka fada ya zamanto gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna ba za mu tashi ba sai mu yan uwa ɗaliban ilimi musamman wasu ke ala shafra yan BPC ko gobe za su shiga cikin sal za a gwada karatu su na shekara shekara hudu to Allah subhanahu wataala shekara hudu ne ko to Allah subhanahu wataala ya hidda ai daga rogo ko <laughs> Allah ya sa awun ya lafiya muna fatan Allah subhanahu wataala shiga cikin al'amarin ya sanya albarka kuma Allah ya musu jagoranci Allah subhanahu wataala ya sauke musu asilan kuma Allah ya sanya najahin ne yawa ba ta yiwa kowa shi najahi a rayuwa shi kanshi alfashal alfashal dirasa ce mai zaman kanta ko to Allah subhanahu wataala ya ya sanya mu wanye lafiya muna musu fatan alkhairi Allah subhanahu wataala ya datar da mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa اللهم wa مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته